Ադրուտի շրջանում ավարտվելու վրա է Բերքահավաքը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Վեսնյակն ու Իրանը համաձայնության են եկել ամփոփիչ փաստաթղթի շուրջ։ Հայաստանի նախագահը հանդիպել է Ոսկե Ծիրանի պատվավոր հյուրերի հետ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային գիտաժողովի մասնակիցները տպավորված են Հայաստանով։ Ուկրաինայի նախագահը պաշտոնից հեռացրել է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանին։ Ավակ խմբի սաները հրաժեշտ են տվել մանկապարտեզին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հադրութի շրջանում ավարտվելու վրա է հացահատիկայինների բերքահավաքը, պատմում է մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը ավարտին է հասնում։ Շրջվարշակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանի տեղեկությամբ շրջանում արկա էր 3427 հեկտար ծորենի եւ 4573 հեկտար գարուցան կատարածություններ։ 2015 թվականի հուլիսի 14-ի դորությամբ շրջանում կատարվել է 8476 հեկտար հունձ, որից 2100 հեկտարը յուղամերձ սեփականաշնորհված եւ արձակալված տարածքներում, իսկ 6375 հեկտարը պետական պաշտային ֆոնդի հողերում։ Նշված տարածքներից 3378 հեկտարը ծորեն է, 5100 հեկտարը գարի։ Ստացվել է 20060 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 23.9 ցենտներ։ Շրջանի Արևշատ համայնքում շարունակում է արտադրիկայիների հունձը, որտեղ ըստ համայնքի ղեկավարի տված տեղեկության մնացել է ընդամենը 50 հեկտարից ավել ծորենի ցանկատարածություններ։ Ներքաղաքի հետ մեկտեղ իրականացրել է հացադիկային ցանկատարածներ հրդեհներից պաշտպանելու աշխատանքներ։ Այդ նպատակին գործել են արագ արձագանքման հիմնաշտային ջոկատներ, որոնք հակեցած էին հրշեջ մեքենաներով, գոտանով, թռավոր տրակտորներով, բլդոզերներով։ Հրդեհներից պաշտպանման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ԼՂ կառավարության առընթեր, հրկարար ծառայության հադրուտի շրջանի հադրուտի տողի ուխտաձորի առաքելի հակահարդային մասի ջոկի ազնակազմերը հրդեհներից պաշտպանելու միջոցառումներին արագ արձագանքել են նաև շրջանի համայնքներում կազմավորված ջոկատները։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ցանկատարողների կորուստների հրդեհների պատճառով շատ շնչին են եղել։ Հացադիկայինների բերքահավաքից հետո սկսված են համառնայերկի աշխատանքները։ Ըստ բաժնի վարիչի համառնայերկի աշխատանքները դեռևս դանդաղ են ընթանում։ Շրջանում շարունակվում է նաև ծղոտի եւ քոտի մամլման աշխատանքները, որի խթան կհանդիսանա անասնապահության եւ անասնապահական մտերքների արտադրության համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերթական ապատեղեկատվությունն են տարածել այն մասին, թե հայկական զինուժը գնդակոծել է ադրբեջանական գյուղը, ինչի արդյունքում 3 վիրավոր կա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հերքեց այդ լուրը ընդգծելով, որ հայկական բանակը հետևողականորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Դա կեղտոտ ապատեղեկատվություն է սադրանքի նպատակով։ Ես հստակ ասում եմ, որ դա նպատակ ունի սադրելու։ Մենք նույնիսկ պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատի միջազգային հետաքնության։ Թող հետաքնությունը անցկացնեն եւ բարձեն, որ դա հերյուրանք է, սադրանք է, ասաց Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն են տարածել, թե հայկական զինուժը խոշոր տրամաչափի զենքերով գնդակոծել է Թովրուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղը, ինչի հետևանքով 3 մարդ տարբեր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Նշվում է, որ վիրավորներից երկուսը երեխաներ են։ Ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուր հաղորդեցին, որ պայթյունը տեղի ունեցել զենքի հետ անզգուշաբար վարվելու հետևանքով։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար պետական քարտուղար Գրիգորի Կարասինը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե հուլիսի 13-ին կայացել է Գրիգորի Կարասինի հանդիպումը Ջեյմս Օրլիքի, Պիեր Անդրյուի եւ Իգոր Պոպովի, նաեւ ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Վեցինակի բանակցողներն ու Իրանը համաձայնության են հասել ամփոփիշտ փաստաթղթի շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկո Մոգերինին։ Նրա խոսքով կողմերը պայմաններ են ստեղծել վստահելի եւ նոր հարաբերությունների էջ բացելու համար։ Նա ընդգծել է, որ տվյալ համաձայնագրի իրագործումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության հաստատմանը։ Պայմանագրի համաձայն Իրանը ոչ մի դեպքում չի ձգտելու միջուկային զենք ստեղծել։ Հայաստանը ողջունում է Իրանի եւ միջազգային միջնորդների նպատակասլաց կառուցողական ջանքերի արդյունքում իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի եւ Վեսնյակի ձեռքբերած համաձայնությանը։ Երկար սպասված այս պայմանավորվածությունը կարևոր ձեռքբերում է ի նպաստ միջազգային տարածաշրջանային կայունության եւ համագործակցության ամրապնդման։ Լիահույս ենք, որ դա հավելյալ խթան կհանդիսանա Հայաստանի եւ Բարեկամ Իրանի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման համատեղ ծրագրերի իրականացման համար, ասել է Նալբանդյանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է Վիեննայում Իրանի հարցով ձեռքբերված համաձայնությունը։ Ռուսաստանը ողջունում է այսօր Վիեննայում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ իրավիճակի կարգավորման ուղղված համաձայնությունը եւ գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանը, ասված է Պուտինի հայտարարության մեջ։ Նրա խոսքով բանակցությունների մասնակիցները հաստատուն ընտրություն են կատարել կայունության օկտին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք չեղյալ են հայտարարվել Վեստնյակի հետ բանակցությունների արդյունքում, հետ կվերադարձվեն, եթե Թեհրանը ամբողջովին չկատարի համաձայնագրի պայմանները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդգծել է, որ Իրանի հետ համաձայնագրի շնորհիվ տարածաշրջանում նվազել է միջուկային զենքի տարածման վտանգը։ Օբաման հիշեցրել է, որ Թեհրանը չի արտադրի հարստացված ուրան եւ պլուտոն, որը անհրաժեշտ է միջուկային զենք ստանալու համար։ Նա խոստացել է անել ամեն բան, որպեսզի համաձայնագիրը իրագործվի։ Ես վետո կդնեմ ցանկացած որոշման վրա, որը կխոչընդոտի պայմանավորվածությունների կատարմանը, ընդգծել է Օբաման։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ երեկոյան հանդիպել է Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերի եւ Հայաստանից ու աշխարհի տարբեր երկրներից փառատոնին մասնակցող կինոգործիչների հետ։ Նախագահը ողջունել է հանդիպան մասնակիցներին նաեւ նրանց մասնակցությունը ավանդույթ դարձած Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին, որի շնորհիվ ըստ Սերժ Սարգսյանի համաշխարհային կինոյի լավագույն նմուշները ներկայացվում են հայ հանդիսատեսին։ Հանրապետության նախագահը ոչ պակաս կարևոր է համարել, որ ամեն տարի փառատոնի շրջանակներում Երևան ժամանող համաշխարհային կինոյի լավագույն ներկայացուցիչներն էլ ճանաչում են Հայաստանն ու ցանոթանում հայ ժողովրդի դարավոր պատմությանը եւ հարուստ մշակութային ժառանգությանը։ Սերժ Սարգսյանը հաջող ընթացք է մաղթել ոսկե ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնին։ Իտալական կինոյի ճանաչված եւ սիրված դերասանուհի Օրնելա Մուտին խոստովանել է, որ ոչ մի երկրում այնպես չի հուզվել, ինչպես Հայաստանում։ Երևանյան ոսկե ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի պատվավոր հյուրը այս մասին նշել է հուլիսի 13-ին իր մասնակցությամբ Սվանի սերը կինոնկարի Երևանյան պրեմիերայի Հայաստանում բոլորը բոլոր լեզուներով խոսում են, հետևաբար ժամանակ առ ժամանակ խառնում են անգլերենը, ֆրանսերենը, գերմաներենը։ Երեք ասուլիսին ասացի, որ Սվանի սերը շատ ռեժիսորներ են փորձել նկարահանել եւ երկար տարիներ։ Վերջապես մենք կարողացանք անել դա։ Հույս ունեմ, որ ձեզ այն դուր կգա, նշել է Օրնելա Մուտին։ Մշակութային քաղաքականություն, քաղաքականություն մշակույթի համար, մշակույթի դերը յետ 2015 զարգացման օրակարգում խորագրով միջազգային գիտաժողովի օտարերկրյա մասնակիցները տպավորված են Հայաստանով եւ երկրի մշակութային ժառանգությամբ։ Հուլիսի 13-ին նրանք շրջայց են կատարել Գեղարդում եւ Գառնիում, որի ընթացքում գիտաժողովի մասնակիցները լրագրողներին փոխանցել են իրենց տպավորությունները։ Բանգլադեշի մշակույթի նախարար Ասադուզաման Նուրը ընդգծել է, որ ինքը շատ ուրախ էր, երբ առաջին անգամ եղավ Երևանում։ Հայաստանի եւ Բանգլադեշի հարաբերությունները երկար տարիների պատմություն ունեն, եւ ես շատ ուրախ էի, երբ արդեն Երևանում էի։ Շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ Երևանում Բանգլադեշ անվանումով թաղամաս կա, իսկ երբ մոտիկից ծանոթացա հայկական հարուստ մշակութային ժառանգությանը, հասկացա, որ հայաստանյան մշակույթը նախաքրիստոնեական եւ քրիստոնեական դարաշրջանների համադրում է։ Տպավորված եմ այն ամենով, ինչ այստեղ տեսա։ Ես կարևորում եմ նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարության հուլիսի 12-ին ստորագրված մշակութային ոլորտում համագործակցության հուշագիրը, որը հայ-բանգլադեշական մշակութային հարաբերությունների զարգացման նոր ուղիներ կբացի, եզրափակել է նախարարը։ Գիտաժողովի մասնակիցներից կանադայում բնակվող բուլղարուհի Լիդիա Վոլգանովան լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Հայաստանում եղել է նաև 13 տարի առաջ եւ հիմա տպավորված է զարգացման այն մակարդակով, որը արձանագրել է Հայաստանը այս ընթացքում։ Ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-րդ գիտաժողովը կխթանի հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության նկատմամբ հայ եւ օտարազգի գիտնականների հետաքրքրության ավելացմանը։ Ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության Երևանյան գիտաժողովը նշանակալի էր ոչ միայն արդեն կայացած մեծ հեղինակություն վայելող գիտնականների Ալեքս Հինթոնի, Դոննա Ֆրիզի, Ռիչարդ Հովանիսյանի, Յայիր Աուրոնի, Դանիել Ֆերեստեյնի ներկայությամբ, այլ նաեւ այս ոլորտում երիտասարդ գիտնականների մասնակցությամբ։ Այս համամասնությունը լավագույնն է, քանի որ հնարավորություն է տալիս սովորել արդեն վաստակավոր գիտնականներից եւ միաժամանակ հրախուսել այս ոլորտի ներգրավողներին։ Իսկ վերջինը շատ կարևոր է, քանի որ վերջին տարիներին մենք ցավոք տեսնում ենք հայոց ցեղասպանության թեմայով զբաղվող ոչ հայ մասնագետների որոշակի պակաս ասաց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն գիտաժողովի տնօրեն Սուրեն Մանուկյանը։ Ավակ խմբի սաները հրաժեշտ են տվել մանկապարտեզին։ Բերձորից հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Բերձորի պետական մանկապարտեզը շատ է մաչելել։ Ներկա եղել մանուկների անդեսներին, որոնք եղել են անմիջական եւ ներկաներին 1-2 ժամով կտրել առօրյա օքսերից, պատճառել ուրախություն ու ծիծաղ։ Վերջերս Ողջույն դպրոց հարավիրը կրով ավարտական ցերեկույթով հանդես եկան մանկապարտեզի ավարտական հրաշամանուկներ խմբի 27 փոքրիկները՝ տասերակներ Լուսի Գևամյանի եւ Ալակ Գուլացյանի գլխավորությամբ։ Սկզբում երեխաները բաժանված կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույն խմբերի հիմնական մասնակիցներով մրցեցին հայ ասպետ խաղում, որը ընթացքում ցույց տվեցին իրենց սովորածը մանկապարտեզում։ Խաղը վարում էր մանկապարտեզի նախկինցան երկրորդ ասրանցի Մամե Ալեքսանյանը։ Իսկ անձնախումբը գնահատում էր պատասխանները՝ յուրաքանչյուր աստղիկով կամ հայասպետով։ Բնական է, հաղթեցին միասնությունը, շփիտը, բարությունը, մանուկների անկեղծ ելույթները, սովորած գիտելիքները։ Բացի արծերին պատասխանելուց փոքրիկները հանդես եկան Քոչարի, Յարխուշկա, Շուրշպար, հրաժեշտ եւ այլ ազգագրական ու ժողովրդական պարերով։ Ինչպես նաև հայրենասիրական երկերը, փոքրիկ զինվորիկը, մեր բանակը, եկեք աշխատենք եւ այլն։ Ցերեկույթի ներկային շրջակազմի աշխատակիցներ, Բերձորի քաղաքապետ Արթուր Սահակյանը, ծնողներ, հյուրեր, մանկապարտեզի անձնակազմը։ Փոքրիկներն իրենց երախտագիտությունը ցանկեփնջերով արտահայտեցին, դրանք նվիրելով սիրելի դաստիարակներին, խոհարարներին, դայակներին։ Բարի հravirեցին տարեցներին, կտրեցին հրաժեշտի տորթը։ Տնորեն Նինա Բաբայանը շնորհավորեց երթական հրաշամանուկներին մանկապարտեզն ավարտելու եւ շուտով դպրոց հաճախելու արտի մաղթելով բարին ու կանաչ ճանապարհ։ Իրենց ցաներին բարեն մաղթեցին նաեւ դաստիարակները, ովքեր մի քանի տարվա ընթացքում դաստիարակել եւ գիտելիք են տվել մեր երկրի բաղվատերերին։ Ավարտվում է երթական ցերեկույթը մանկապարտեզում։ Հրաժեշտ են տալիս փոքրիկներին հավատով, որ խաղաղությունը բարին կուղեկցեն նրանց։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն պաշտոնից հեռացրել է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտային։ Համապատասխան հրամանը տեղադրված է երկրի նախագահի կայքում։ Ազատել Իվան Պետրովիչ Կուխտային Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնից, ասված է հաղորդագրությունում։ 57-ամյա Կուխտան այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2010 թվականից։ Հրացման պատճառները չեն հաղորդվում։ Իդեպ նույն օրը Կիևը դադարեցրել է մեկ այլ դիվանագետի Թուրքիայում Ուկրաինայի պատվավոր հյուպատոս Լևենտ Այդինի լիազորությունները, ով սպորտային ասուլիսի ժամանակ հայտնվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարով մարզաշապիկով։ Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ կայացել է Ադրբեջանի կառավարության նիստ նվիրված 2015 թվականի առաջին կիսամյակի սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդյունքներին եւ առաջիկա խնդիրներին։ Ալիևը Սուրքուն քննադատության է ենթարկել արտգոսնախարարության գործունեությունը եւ նշել, որ երկրի արտաքին քաղաքականությունը պետք է իրականացվի Ադրբեջանի նկատմամբ այլ պետությունների վերաբերմունքին համապատասխան։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ստեղունների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց